Երբ խոսում է պատմությունը, անհատները պետք է լռեն։ Աֆրա Բեն ներկայացնում ենք պատմության խոսքը։ Ասկերանի բերդ կամ մայրաբերդ կառուցվել է 18-րդ դարում։ Այն պաշտպանական կարևոր նշանակություն է ունեցել։ Ամրոցի պարիսպներն ունեն 2 մետր հաստություն եւ 9 մետր բարձրություն։ Կառուցված է սովորական անտաշ կրակարով ու կրաշաղախով ամրոցը կանցված է երկու բաժանմունք համալիրներից՝ Ձախակողմյան, Հյուսիս-արևմտյան եւ Աչակողմյան, Հարավ-արևելյան։ Հատակագծային ուրույն լուծումով ամրոցի հյուսիսային բաժանմունքը միջնաբերդն է, ներփակված 4 նույնատիպ աշտարակներով եւ ամրոցապատերով։ Աչակողմյան գլխավոր ամրոց համալիրը ձգվում է շուրջ 220 մետր երկարությամբ։ Բաղկացած է աշտարակներից, դրանք միացնող զույգ պարսպապատերից, պաշտպանական այլ շինություններից։ Միջին դարերում այստեղ է եղել Մայրաբերդ հայկական գյուղը։ 18-րդ դարի կեսերից Ասկերանը ծառայել է որպես զորքերի տեղակայման վայր։ Աղբյուրների պատմահամատական վերլուծություններն ու տեղում կատարած ուսումնասիրությունները վկայում են, որ ներկայիս ամրոցը հիմնականում կառուցվել է 18-րդ դարի երկրորդ կեսին, խանական ժամանակաշրջանում։ Դա մի բարդ ու հակասական բուրըն իրադարձություններով լի ժամանակաշրջան էր, որտեղ կայսերապաշտ ծավալման պայքար էին սկսել իրար միջև պարսկական, թուրքական եւ ռուսական դիվանագիտական մեքենաները երկրամասին տիրելու համար։ Այդ ժամանակներից սկսած են Ղարաբաղ թափանցում թուրք քոչվորների առաջին ստվար խմբերը։ Ամրոցի կառուցումն իրականացրել են հայերը, Վարանդայի եւ Խաչենի միլիկությունների եւ Ամրոցին մերձակայ գյուղերի բնակիչները։ Ամրոցի ճարտարապետությունը, շինարարական արվեստը մեծ ընդհանրություններ ունեն 17-րդ դարում կառուցված Բովուրխանի ավետարանոցի, ինչպես նաև Շուշիի ամրոցի հետ։ Թուրքերի մասնակցությունը շինարարությունում բացառվում է ոչ միայն այն պատճառով, որ քոչվորն անկարող էր նման ճարտարագիտական սխրանքի, այլև այն, որ տվյալ ժամանակաշրջանում մտակայքում թուրքական բնակավայր ընդհանրապես գոյություն չի ունեցել։ Առանձին փաստեր վկայում են, որ ամրոցը ըստ էության վերակառուցվել է հնի տեղում, հարմարեցվելով նոր պահանջներին։ Մինչև 18-րդ դարի կեսերը Ասկերանը մտնում էր վարանդայի հայկական մելիքության մեջ, Կարկարգետի ստորին հովտում։ Աշխարհագրական առումով այն ներկայանում էր որպես մի դարպաս, որտեղից այդ ժամանակներում Ղարաբաղ էին թափանցում թուրքերը։ Նրանց համար բնակավայրը կարճ, մատչելի ճամփուղի էր ծառայում Շուշիին տիրելու համար։ Նրանց զավթողական ծրագիրը ձախողելու եւ Ղարաբաղի սիրտը պաշտպանելու համար դարպասը 18-րդ դարում վերահացվել մի անսովոր ու հանդուգն հատակագծային կազմությամբ եզակի երևույթ ունեցող անմատչելի ու ամուր ամրոց հենակետի։ Ամրոցի դերը կարևորվել է հատկապես 19-րդ դարի սկզբներին Ղարաբաղի Ռուսաստանի միացման ժամանակաշրջանում։ 1810 թվականի ապրիլի վերջերին հենց այստեղ կայացան ռուս-բասկական բանակցությունները։ 1905-6 թվականներին այստեղ տեղի են ունեցել հայ-թաթարական ընդհարումներ։ Միայն 3 օրում թուրքերն այստեղ տվել են ավելի քան 300 զոհ, որից հետո Ասկերանը ստացել է Գենլի Արունոտ անունը։ Ասկերանն իր պատմական առաքելությունը շարունակել է նաև հետագա տարիներին հերոսաբար դիմագրավելով Օսմանյան եւ Ազերի թուրք հրոսակներին, որոնց նպատակն էր զավթել Շուշին եւ իրենց իշխանությունը հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի վրա։ 1918 թվականի սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին Արշավիր Պետրոսյանի եւ Միքայել Բադալքյոխյանի Ղազար գլխավորած հայկական ջոկատները հաջողությամբ կարողանում են յետ շպրտել թուրքերին ասկերանից եւ ձախողել նրանց Շուշի հասնելու եւ Ղարաբաղին տիրելու ծրագիրը։ Ասկերանի ամրոցը նշանակալից դեր է խաղացել հայ ազատագրական շարժումների բոլոր փուլերում։ Այն իր պատմական առաքելությունը շարունակել է ինչպես անցյալում, պարսկական ներխուժումների ժամանակ, այնպես էլ 20-րդ դարի առաջին եւ վերջին քառորդներում թուրք-թաթարական եւ ազերի հրոսակներին համար դիմադրություն ցուցաբերելու գործում։